Goeie Vrydag. Vyf dae tevore, op die Sondag, het hy triomfantlik die stad ingery op 'n donkie se rug. Groot skare het hom verwelkom, met palmtakke sy pad uitgelê en geroep: "Loof hom wat in die naam van die Here kom en prys die seun van Dawid." Met 'n dorst na 'n nuwe ryk met 'n nuwe vors. Jesus wat weet wat in elke hart skuil en niks gesê nie. Net saggies gehuil. Die donderdag aand na hulle laaste ete is hy na die tuin toe met die wete van wat wag. En die seun van God was bang. Want hy was ook mens. Daarom het hy verlang dat Petrus en nog twee by hom moes bly terwyl hy bid. Maar hy sou alleen bly. Die wat deur dik en dun by hom sou staan was te vaak alleen. Sou hy daarvandaan het hy geweet in bloed en sweet en drink aan die bitter beker wat God sou skink. 3 jaar lank was Judas saam met hom. 3 jaar lank het Judas saamgekom en gegaan want hy was daar met elke fees by as Jesus 'n blinde of 'n lamme genees, vir die honger sorg, omgee vir mense buite fatsoenlikheid se netiese grense. Hierdie se liefde ken ons almal goed. Die mooi glimlag, die skyn heilige groet. Die aand het hy dit vriendelik gedoen, maar soms sit daar selfs dood in 'n soen. Toe hulle Jesus gryp, wil Petrus held speel en vors van vrede met geweld verdedig. Maar Jesus het nee gesê. Hy wou 'n ander disipelskap hê van Petrus die rots, want dit was hy wat verklaar het: Ek sal altyd by u bly. Maar die nag, so seer soveel vandag nog maak deur hulle dade as dinge ongemaklik raak het dieselfde Petrus die rots drie keer gesê ek pas nie by Jesus nie Pilatus die goewerneur wou billik wees maar die skare het geskree kruisig hom hy wou 'n uitspraak van onskuldig lees maar die skare het gedreun kruisig hom sou hier is Jesus bo die rowe wees Nee. Die skare het gegil, kruisig hom. Later het hy hulle woede gevrees want hulle hand het dit gebrul, kruisig hom. Toe Pilatus sy hande afgespoel en gehoop dat hy beter sou voel. Dit was die bespotlikste van konings. Die purper martel, die kroon van dorings. En as die koning daar is, kry hy wyn, fonkelwit of donkerrooi. Nee. Net as sy. Vir ure het die groot spot aangegaan. Toe die hoogheid weet jou nou geslaan. Die geesel het gespeel oor sy rug. Sy lyf was rooi van bloed. Op die kop het dryf van spykers deur sy polse 'n skouspel was dit vir die wat roep trek jou eie bas aan 'n kruis roep 'n man hard na sy pa en sug verlaat water en bloed dra die boodskap van sy dood die aarde beef en grafte weer oop dooies wat leef verskyn oral in die tempel skeur die voorhangsel oor wat buite gebeur het Toe song ek op 'n skerm. Dit is 12:00 middag. Maar die duiste 'n rou kleed duur tot 3. Ek skep 'n rou en 'n groot stilte beamoen. Die seun van God is dood.